Studio Tauhid Islamska omladina Beč تبلوا بالقليل من القليل تبلوا بالقليل من القليل وهي الزاد للسفر الطويل Međutim, ono znanje koje ćemo koristiti, to je znanje o njegovom gospodaru. Da zna ko je njegov gospodar. Mi znamo dosta koliko ljudi ima koji klanjaju 20, 30, 50 godina u svoju islamu i, a ne zna ništa o svom gospodaru, da kaže. Znaju svi ajetul kursiju, niko nije pročito tefsir ili se raspita šta to znači Allahu la ilahe illahu Allah, on je samo jedan pod kojeg Boga nema. وطاعته غنى الدارين فالزم وطاعته غنى الدارين فالزم وفيها العز للعبد الذليل وفيها العز للعبد الذليل تبلغ بالقليل من القليل تبلغ بالقليل من القليل Bojati se za ovaj umet, za današnjicu, koji traže, znači, mimo Allahove knjige i suneta Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam rješenja u svojim problemima, da ih ne stine Allahov ajet gdje kaže وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ I nemoj da budete kao oni što su zaboravili Allaha, pa je On učinuo da oni sebe sami zaboravi.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 islamu, Allah te bareke ve taala u Kur'anu i u siri Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem daje pravi put putokaz vjernicima u rješavanju njihovih problema u onoga u čemu će ih približiti Allahu te bareke ve taala ukazujući na njihove greške i na rješavanje tih problema. Tako Allah te bareke otala u siri Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam koja nije samo znači u hadisima znači nije samo u hadisima prenešena nego takođe u Kur'anu Allah te bareke otala izdvaja neke momente iz poslanikovog života i ashaba pa ih navodi kao primjer njima i pouka i pouka ummetu cijelom poslije njih. Mi ćemo navesti jedan primjer koji Allah te bareke od tala spomenuo u Kur'anu i čim je opomenuo vjernike do sudnjega dana. A to je bila bitka na Uhudu. Mi smo čuli znači, o toj bitci, to je druga bitka u Islamu, prva je Bedr, zatim Uhud. Allah te bareke od tala daje prvo da biva pobjeda kod muslimana na Uhudu. Zatim, kad su se neki od ashaba oglušili od poslanikovu naredbu ili nisu poslušali poslanika ili su ga pogrešno razumijeli, Allah te barke od tala daje da se okreće ta bitka i biva u korist nevjernika, kao što je poznato. Pa kažu ashabi, znači kad su vidjeli taj musibet, šta su rekli, odakle nam ovo? Kako nama da se ovo desi, a mi sa najboljim stvorenjem koje Allah te barke od stvorio sa Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam sa njim ratujemo a Allah daje da mi bivamo poraženi Allah te barek je kaže u ovom slučaju Evo lemma asabetkum musibetun kad asabtum mitlejha kultum enna hada kaže zar kad vas je snašlo musibet nezgoda rekli ste otkud ovo wa kada sabtu mithlejha, a vi ste im dvostruko nanijeli, pa ste rekli, otkud sad ovo? Znači, kaže Allah te barek kad kada se snašao musibet, znači, da ste počeli gubiti bitku, a vi ste nevjernicima na, uh, na bedru duplo toga nanijeli. To jest, na Uhudu je ubijeno 70 ashaba, a na bedru je ubijeno 70 mušrika i 70 zarobljeno. Znači, duplo su više dobili, a na Uhudu 70 mrtvih ashaba, znači duplo manje. Zatim, kažu, enna hada, odakle je ovo? odakle da nas ova nedaća potrefi pa Allah te barke wa ta'ala kaže kul huwa min indi enfusikum kaže poslaniku da im kaže reci to je od vas samih to što vas je potrefilo to je od vas samih inna Allahe ala kulli še'in kadir zaista je Allah sve moguć i sve može ova pouka s habima je bila zato što znamo da su neki od strelaca i to većina koje Allah te barke wa ta'ala postavio na brdo brdašci ispod Uhuda da čuvaju leđa muslimanima, kad su vidjeli da muslimani vode bitku i pobjeđuju, potrčali su da skupiju plijen sa muslimanima, jer mislili su da je bitka završena. Iako im je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam striktno naredio da ne smije niko da sađe do god Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam ne dade im haber o tome, to jest dok ih ne obavijesti, dok ne ga ne pošelje da mogu da sađu sa brda. Međutim, oni, mislivši da je Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem zaboravio na njih, i da su muslimani već pobjedili da je bitka završena, sašli su. I bilo ono što je bilo, da su mušnici došli s leđa, pobili 70 ashaba i tako dalje. Tu Allah te bareke od uči vjernike da svaka greška i svaki musibet znači, koji potrefi muslimane, da je to od njih. Da je to od samih njih. Da je to ono što su njihove ruke zaradile. Mi znamo koliko danas muslimani imaju musibeta, ali znamo toliko isto vrlo dobro da su muslimani vrlo daleko od svoje vjere. Da su muslimani ne samo od jednu stvar se uglušili kao što su sahabi Ridvanullahi Aleyhim ovdje pogriješili, ne samo u jednoj stvari, znači da su muslimani danas griješi, nego u mnogim. Da su zamijenili vjerovanje sa nevjerovanjem mnogi. Da se normalno veliki grijesi gledaju, da niko više ne opominje i tako dalje. Znači i nije čudo što su ovim osibeti danas. Međutim, kako se muslimani ponašaju? Da li muslimani kao ashabi koji su bili opominuti, zatim se popravljaju i ne čine takve greške i nisu više takve znači, greške činili, ili su muslimani, znači oni koji to čuju i ne, ne sprovode u praksu kao što su to radili ashabi ridvanullahi alehim. Mi vidimo iz ovog ajeta da ashabi, znači, kad su pogriješili i uradili ovu grešku, poslije toga nije Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam vodio polemiku oko ovoga više. Opomenuti su Kur'anom, zatim nije više bilo priče oko toga da su ashabi deset godina spominjali koji su ti oni što su nas prevarali, što su sašli i tako dalje. Niti jedan hadis nije došao od Božih poslanika sallallahu alaihi wasallam da je te ashabe korio i tako dalje. Znači greška se učinila, opomenuto je i oni su to prihvatili i pokajale se i nisu više takve greške radili. Međutim, muslimani danas kad neko radi grešku, ne gledaju na svoje greške, nego tu grešku vole da ponavljaju i da spominju non stop, da mogu vrtiti nešto u krug i da je to problem muslimana danas tako da ako se desi nešto od muslimana ispad neki u svijetu, da se to ponavlja, kao što medije danas nevjernički to ponavljaju, tako i muslimani non stop to ponavljaju, smatrajući da je to danas problem muslimana. Nevjernici, draga braćo, koji se borili protiv Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem i današnji nevjernici nemaju velike razlike između njih. Oni koji nisu vjerovali Božim poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i borili se protiv njih, tih i danas ima. Kao što ima pravih vjernika, kao što je bilo sahaba koji su se borili na Allahovom putu, vjerovali u poslanika, u Allaha i njegovog poslanika, držali se onoga što im je Allah naredio i klonili se onoga što im je zabranio, takođe ima i danas vjernika koji tako isto rade. Nevjernici su bili, znači, taki da se borili protiv islama i pričali protiv islama i ostali su taki i ostaće sigurno taki zato ne trebamo tražimo u njima greške i da se čudimo kad ponižavaju muslimane i govore da je islam zaosto da je pokrivanje žene zaostalo i da kažem kako nas mogu vrijeđati kako mogu tako raditi i to što ubijaju muslimane u Iraku, u Palestini kradu muslimanske imetke i tako dalje to znači nije čudo oni su taki bili i bit će Allah te bareke od tala njiha opisuje u ajetima jasno i kratko. Pa kaže وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا I neće nikad prestati da se bore protiv vas sve dok vas ne odvrate od vaše vjere. Znači to su nevjernici. Vola je zalune, neće nikad prekinuti. Vola je zalune znači u arapskom, znači bore se i neće nikad prekinuti. Znači, bore se i neće sigurno nikad stati sa borbom protiv islama. I to je dokaz. 1600 godina imamo dokaz da nevjernici uvijek vode ratove protiv muslimana i bore, te, bore se protiv islama. I sigurno se neće sad promijeniti. Nemojmo misliti da će se on promijeniti i da kod njega tražimo grešku, da se on nekako mogu izmijeniti, da čekamo kad će doći novi, novo biranje u Americi, da se buš skine i onda će biti bolje za muslimane. Oni su prije 1600 godina bili taki i danas će sigurno biti taki. Zatim Allah te barek opisuje ih dalje, Pa kaže, juridune en jutfi unur Allahi bi efuahihim. I oni žele da utrnu Allahovo svjetlo sa svojim jezicima. Znači, to je drugo svojstvo kod njih, nešto se samo bore protiv vjernika i ubijaju, nego će pričati propagandu voditi protiv muslimana, vjernika i protiv islama. Kao što danas znate da se mnoge knjige pišu i ovde u Austriji, u Njemačkoj i u Americi protiv islama, islam i terorizam, žena potlačena u islamu, žena i marama i takve te mnoge nazive znači, koji se štampiju čak i ovdje u Austriji, ja mislim u Innsbrucku da ima posebna štamparija gdje gledao sam knjige znači, na arapskom koje se štampaju protiv islama i pišu se na arapskom jeziku. Znači pričaju se, e, govori se kako je islam e, pogrešna vjera i tako dalje. Znači to, će, to im je bio posao i za vrijeme Božijeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam, da su imali svoje pjesnike koji su pričali protiv Božijeg poslanika i ashaba i smijavali islam i to danas dani imaju te iste svoje pjesnike koji danas pišu knjige, ne pjevaju nego pišu knjige. Znači to, je, to su njihove osobine. Zatim, osobine takođe munafika i oni koji njima pripadaju, a i njih samih, gdje Allah te bareke kaže, kaže, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ I kad im se kaže, nemojte činiti fesad na zemlji. قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِهُونَ Kažu, mi samo uspostavljamo red. Kad se danas ne, nevjernicima kaže, nemojte griješti, nemojte ubijati ljude nedužne, kaže, mi smo došli da uspostavimo demokratiju, da uspostavimo red. Neće reći da kažu, ubijamo ljude, nego uspostavljamo red. Kao što je Allah te barke od tala opisao. Takođe ovaj ajet, kao što Ibn Đarira Taberi kaže, spadaju i oni koji hoće, kao što mi kažemo, da sjede na dvije stolce. Da budu i kod vjernika i kod nevjernika priznati. Pa i vidimo da hoće da pomire muslimane i kršćane, da to bude jedno, da budemo zajedno, pa makar pustili nevjernicima pa da budu te islamske zemlje, da budu demokratske ili onako kako nevjernice žele od njih, znači da budu sa nevjernicima protiv muslimana. Na taj isto, ovaj ajce isto ovaj, odnosi na njih. Da su oni ti koji samo hoće da uspostavi da pomognu kao bejagi muslimanima, a u stvari otežavaju muslimanima i vode ih u propast. Kao što smo rekli, znači, svi musibeti ovi danas što se dešavaju, a to je da muslimani najveći musibet traže rješenja svoja u nekčem drugom mimo islama. Pa vidimo da vide mnogi danas jedino rješenje za muslimane, jedini spas da je to demokratija. Kao što je jedan arapski predsjednika rekao, kaže ja vidim da je demokratija danas spas brod spasa koji ide zato mi muslimani moramo uskočiti u njega da se spasimo i to su danas znači vođe muslimana a nažalost ljudi ih slijede većina ljudi ih slijedi u tome da smatruju da je to današnji spas i da je problem muslimana u islamu da je islam taj koji ponižava muslimane i da im nanoši štetu a vide znači da je spas u onome u stvari šta uništava muslimane to jest u duhovnom, u njihovoj vjeri i u njihovom dunjaličkom samom životu. A stanje muslimana se sigurno neće promijeniti, kao što znamo iz mnogobrojnih ajeta, gdje Allah te bareke od tala kaže Inna Allahe la yugayiru ma bi qawmin, hatta yugayiru ma bi enfusihim. A Allah neće promijeniti stanje jednog naroda dok se sam ne promijeni. Ali kako da se promijeni? Jel da se promijeni, da promijeni svoju vjeru ili da se vrati vjeri. To sigurno znači nije da čovjek ostavi svoju vjeru, zatim da prihvati demokratiju ili nešto drugo i da vidi rješavanje problema zajedno s jedinim sa kjafirma ili u daljem griješenju i tako dalje. Znači pravi put i pravo rješenje ovih problema je vraćanje Allahovoj te bareke otala vjeri. I svaki put, znajte, kad nas snađe neka nevolja i ova što je dogodila i muslimane i kršćane danas, pri par dana što znate da je to od onoga što su zaradili jer Allah te bareke vetala nikom ne čini zulum vi vidite Allahu te bareke vetala moć da nekad ljudi ratuju znači po 10 godina i bude 100.000 mrtvi a Allah te bareke vetala za par sekundi to može da uradi kao što je dokazao sa ovim zemljotresom koji se desio znači u Indiji u Šrilanci i tako dalje gdje kažu oko 150.000 mrtvi da ima Kao što Allah te barek ve taala kaže: "Vama asabakum min musibatin fe bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir." Ono što vas je zadesilo, to je od vaših ruku, ono što su vaše ruke zaradile, a on mnogo toga i oprosti. Allah te barek ve taala mnogo toga i oprosti. Jer znajte da Allah te barek ve taala zaista kažnjava za svaku za svaki grih Ademovog sina, znači svakog i nevjernika i vjernika, da ne bilo ove zemaljske kugle. Allah te barek ve taala dosta toga i oprosti, a mnogo će toga ostati za sudnjeg dana gdje će ljudi, oni koji nisu bili kažnjeni i koji su prošli možda dunjalučku kaznu, gdje će sigurno biti pitati ili kažnjeni na sudnjeme danu. Zato Allah te bareke otala nudi vjernicima rješenje u ovoj vjeri. Pa kaže wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kayduhum shay'a. I kaže ako budete saburali, bili strpljivi, i bili vjernici, bojali se Allaha, neće vam nikak, njihove spletke ništa moći. Znači, ako se budu vjernici, ako budu strpljivi, a šta znači strpljivi? Ne na tome strpljivi da puste da se radi od muslimana u Iraku svašta, da ništa ne radi, ne ništa ne poduzmaju i tako dalje, nego da budu strpljivi na onome što mi Allah naredio od namaza, od šehadeta prvo, pa namaza, posta, hađa i tako dalje i džihada na Allahom putu i svega onoga što je Allah te barek tala vjerniku propisao. Da na tome strpljivi budu i ustrajni god nesretnu svoga gospodara. Zatim da budu strpljivi na onome što im je Allah te barek tala zabranio, to jest da se, da se čuvaju onoga što im je Allah te barek tala zabranio. Da se klonu kamate, da se klonu zinaluka, alkohola i svih grijeha koje Allah te barek tala zabranio. Zatim da budu, kaže, o, tataku, da se boje Allaha te barek vatala, to je još jedna potvrda, znači isto to, znači da se boje Allaha te barek vatala onime što im je on zabranio i onoga da se drže što im je on naredio. Tako, to je znači uslov da spletke nevjernika sigurno neće moći onda nauditi vjernicima ništa. Kao što Allah te barek vatala rekao u ovom ajetu. Znači, la je dur rukom, shay'a. I neće vam njihove spletke ništa nauditi. To je znači uslov i ništa drugo da vjernici uspiju uspiju na ovome dunjalku i na ahiretu jer je uspjeh na dunjalku povezan uspjehom na ahiretu danas muslimani što su poniženi poniženi su zato što su ostali vjeru a to je znači kazna i za ahiret a onoga koga Allah uzvisi uzvisio ga zbog njegove vjere a ako se znači držao vjere bit će uzvišen i na sudnjem danu bojati se za ovaj umet za današnicu koji traže znači mimo Allahove knjige i suneta Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam rešenja u svojim problemima, da ih ne stini Allahov ajet gdje kaže وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ I nemoj da budete kao oni što su zaboravili Allaha, pa je on učinuo da oni sebe sami zaboravi. Znači Allah te barek tala opisuje ljude koji su zaboravili Allaha, pa je Allah dao da sami sebe zaboravi. To je zalutaju, da ne znaju ništa. kao što danas mnogi muslimani rade i znamo da mnogi lutaju i traže rješenja u svom životu, niti dunjaluk će stići, niti ahiret. Ula ike humul fasikun. I zaista su to pravi grešnici. Zaista su to pravi grešnici koji zaboravio Allaha i njegovu knjigu kao uputu i sunet Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam. Zaista su to ljudi koji su izgubljeni i koje Allah dao stvarno da se izgube. I danas vidimo muslimane koji su daleko od svoje vjere da su izgubljeni. Mnogi od njih niti dunjaluk imaju, a trče za njim Allah zna šta će biti na ahiretu sa njima. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده Poštovana braćo, kao što smo rekli, mnogi muslimani znači trče da riješe pitanje muslimana, neki znači to žele ipak islamski da riješe. Neki u tome prave možda i greške, iako imaju fin nijet, pa ćemo čuti mnoge znači, ponude muslimana da kažu e, da je rješenje muslimana i spas u Palestini, da se sruši Izrael, jedan od tih stvari je, kažu da treba bojkotovati Coca-Cola ili židovske proizvode. Kao što znamo da mnogo i većina možda proizvoda potiču od židova, I kad se čovjek pazio i čuvo, to jest nemoguće da čovjek zna svaki proizvod koji je židovski, a čak i američki ništa nije bolji, niti engleski, niti bilo koji drugi, jer su većinom svi stali u isti saf da se bore protiv islama. Znači trebalo bojkotati totalno njiha, a to je poteško i teško za muslimane i možda nema neke velike koristi. Neću reći da nema nikakve koristi, nego to nije sigurno rješenje za problem muslimana danas u svijetu. Problem muslimana je to što nisu bojkotovali grijehe, što nisu dali i nisu pozivali muslimane da bojkotuju grijehe. Ono što im je Allah te bareke od tala zabranio. I mi vidimo da ima muslimana koji se drže tog bojkota i ne troše one stvari koje židovi proizvode i tako dalje. Međutim, ne vidimo nekog efekta. Ali znajte da kad bi muslimani se prihvatili Allahove vjere i klonili se svega onoga što im je Allah te bareke od tala zabranio, od kamate, od zinalko, od zinalka, od alkohola, od o ponašanje nevjernika i, i druženje sa nevjernicima, znajte za 15 dana da bi bio bolji rezultat nego za 15 godina kad bojkotovali sve njihove proizvode. Vi znate u Bosni da Srbi bježe samo kad vide da se prave džamije u nekom muslimanskom mjestu, neće tu da žive. A zamislite kad u tome mjestu sve žene bile pokrvene. Svi muslimanci držali islama i sve kafane zatvorili. I ne da se tu prodaje alkohol. Znajte da bi samo otišli, pobjegli. I ne samo iz tih mjesta, iz ostalih mjesta, kad bi čuli tu u blizini da su tu muslimani. I zamislite kad se muslimani stvarno klonili svih tih grijeha, koji bi rezultat bio? Kao što smo rekli, Allah te barek od tala daje rješenje u ovoj knjizi. Kao što kaže, ma faratna fil kitabi min šej. I mi u ovoj knjigi ništa nismo izostavili. Ništa nismo izostavili. Znači, dali smo rješenje za sve. I dao je Allah te barek od tala uspjeh u, ovoj, u držanju ove vjere, gdje kaže, wala tehinu, wala tahzanu, wa entumul a'launa in kuntum mu'minin. I kaže Allah te barek otala i nemojte posustati i nemojte se nemojte biti tužni i bit ćete sigurno gornji. Sigurno ćete uspjeti ako budete vjernici. Znači to je uslov da muslimani danas uspiju, da budu vjernici. A ne da to bude bojkotom ili da bude glasanjem uh, ili nekim drugim sredstvima što se danas poziva, znači muslimane, u što se danas muslimani pozivaju. To je znači jedino rješenje jer Allah te barek otala u svojoj knjizi sigurno nudi rješenje za sve. A moramo znati da muslimani danas koji su zabludi i većina ih je nažalost koji su ostavili Kur'ana i Sunneta koji su potrčali za ovim dunjalkom a mi svi svjedočimo da ćemo ga napustiti i da je vrlo kratak kako Allah te barek otala u svojoj knjizi opisuje pa kaže min nutfetin halakahu faqaddare thumme sebile jesere thumme ematehu faakbare i od kap sjemena ga stvara, zatim mu propisuje ono što je dobro, zatim mu put pravi dostupnim učini, zatim ga usmrti i dadne da se zakopa. Znači, to je život čovjeka. Da ga Allah te bareke od stvara od kap sjemena, zatim mu propiše njegovu nafaku, zatim mu dadne da upozna pravi put, hoće li ili neće, zatim mu dolazi smrt. Znači, Allah te barek nije ovo čovjekov život od stvaranja do smrti nije puno objašnjavao. U dva, tri ajeta, kratka ajeta, skroz jasno. To je tvoj život, znači. Da stvoren od kap sjemena i dati te, znači, na raspolaganje, hoćeš li pravi put ili nećeš, zatim će te Allah usmrtiti, htio ti ili ne htio. Želio ti to ili ne želio. Prva stvar koju muslimani moraju da izliče kod sebe da bi imali uspjeha na ovome i na budućem svijetu, a to je da očisti svoje srce. Jer je srce uzrok svih bolesti i uzrok da čovjek bude zdrav. Kao što Boži poslanik sallallahu ve sellem kaže u hadisu koji mu tefeku na lehi Ela inne fil džesedi mudga Ida saluha saluha al džesedu kulluhu Wa idha fasada fasada al jasadu kulluhu Kaže zaista ima u čovjeku jedan komad Ako je on ispravan, Ako je on ispravan, ispravno je cijelo tijelo. Ako on pokvaren, pokvareno je cijelo tijelo. To je srce. Ela wahua kalb. Kaže, to je srce. Znači, ako je srce ispravno čovjeku, i ako je iskren Allahov rob, bit će mu ispravno, ispravan jezik. Neće gibeti vjernika, neće lagati, neće potvarati, neće govoriti ono što Allah te barke od tala zabranio, zato što mu je čisto srce. Zatim, bit će mu njegov vid, oko, ispravno, s tim što neće gledati u haram, ono što je Allah te barek otala zabranio, zatim njegov sluh neće slušati ono što je Allah te barek otala zabranio, slušat će ono što je Allah naredio, pričat ono što je Allah rekao, s čim ga obavezo i tako dalje. Znači, to je uzrok svih bolesti srce. Kod koji je, nažalost, kod većine muslimana nije ispravno. Kao što znamo, jedna od bolesti koje muslimani imaju danas takođe društvenu bolest, a to je hased, zavidnost. Neki zavide na bogatstvo drugom čovjeku, ako vidi da ima znači bogatstvo više od njega i tako dalje. Međutim, ono što je možda čak i proširenije i gore među muslimanima, da kad vidi nekog muslimana, muslimana da je uspio nešto i da može da uspije među muslimanima, i da popravi stanje muslimana, oni mu na tome zavide i gledaju na bilo koji način da ga okaljaju i svaku njegovu grešku prate. Kao što znamo da ima dosta danas uleme koji žele i radi dano danonoćno na tome da poprave stanje e, muslimana, zatim mu muslimani uza, uza vrat vraćaju sa tim što mu traže greške i nađu, normalno svaki čovjek ima grešaka, i sa tim ga blate i crne da bi ga znači, sklonili sa tog mjesta da muslimani nemaju vođe. Zatim ako se pojavi neki od muđahida da se bori na lahom putu, da se bori protiv nevjernika, također ako uradi grešku, a i on je čovjek, znači normalno da uradi grešku, muslimani mu tu grešku okreću non stop i spominju, tako da i njega oblate, tako da i tog vođu ili tog čovjeka koji bi mogao možda da promijeni stanje muslimana, niti hoće da ga slijedi, ne samo da ga neće da slijedi, nego čak plate ga da ne bi ni on, znači, mogao da uspiju, uspije. A znamo, kao što smo navili zajeta, da Allah te barek otala upomenuo vjernike, međutim, nigdje u hadisu nije spomenulo da je za tu grešku Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam kudio i kritikovao ashabe koji su sašli sa brda. Znači, on nije njiha kritikovao, uradili su grešku, napravili su, ljudi su, pogriješili su i tako dalje. Išlo se i dalje, znači. Međutim, muslimani jedva čekaju da nađu jednim drugima grešku, pogotovo ako je musliman na položaju, da ga mogu ocrniti da je ukro, da je lopov, da hoće samo vlast i tako dalje. Također, problem kod muslimana je skriveni širk kao što ga Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem nazvao a to je da većina muslimana što rade da je malo onih nažalost koji to stvarno rade u ima Allaha a znamo da je šart za primanje čovjekovog djela da mora da ispuni znači dva šarta a to su prvi da bude u skladu Kur'anom i sunnetom njegovo djelo da bude u skladu s Kur'anom i sunnetom zatim drugo je da bude iskren da ni zbog kog drugog ne uradi to dijelo, nek zbog Allaha te barke o ta'ala. A znamo da mnogi muslimani danas zbog položaja ili zbog nečeg drugog ili čak iskrivljuju vjeru, ne da rade, samo ne rade u ima Allaha, nego iskrivljuju vjeru ulizivajući se nevjernicima da bi znači približili se nevjernicima iskrivljuju svoju vjeru i radi rad njih dijela koje bi u stvari trebali radi Allaha te bareke o ta'ala da radi. Bolest također što se je proširila među muslimanima je ljubav prema dunjaluku, a mržnja prema smrti. Mi znamo da danas većina muslimana razmišlja šta će pojesti, popiti i to mu je glavno. To nije zabranjeno da čovjek radi, čak i naređeno da čovjek mora da se brine za sebe i za familiju i ne treba da bude slučaj znači društva, da ga društvo hrani i da mu daje pare, nego treba da radi za sebe, međutim tomu ne treba da bude cilj treba da mu bude cilj ahiret i da zna da ga Allah te bareke otala stvorio da mu robuje, da bude njegov iskreni rob, a ne da bude rob novca i dunjaluka. Allah te bareke otala opominje ovakve i kaže u Kur'anu Men kane yuridu al-ajla ajjalna lahu fiha ma li liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannama islaha madhmuman madhura. Kaže i ko hoće ovaj svijet mi ćemo mu ubrzati, ubrzano dati. Znači, odmah ćemo dati što hoćemo. Znači, koliko hoćemo i kome hoćemo. Ali ćemo mu poslije džehennem pripremiti u kome će se osramoćen i odbačen goriti, peć. Znači, dunjaluk za kojim trčimo i trče većina muslimana je u Allahu im te bareke o tala rukama. I ne mora značiti, ako čovjek trči i daje sve od sebe da ga dobije, da će ga dobiti. Jer Allah te barake od tala kaže da će ga onoko koliko hoće i kome hoće. Jer mi znamo da ima dosta danas ljudi koji trče za dunjavkom cijeli život, međutim nema ništa. Ili znamo da je ljudi bilo koji su skupli i metak i kad su ga skupli, kad su napravili kuću, sve ono što je htio da uživa, zatim umrli. Ne, ništa od toga metka imao. I koliko nevjernika ima i muslimana čak, koji stavljaju pare na konto redaju da bi imali za buduće a momentalno se pati smo ne uživaju ništa od toga ne, ne koriste zatim umre šta je iskoristio ništa nije dobio to što ima na kontu milione to ništa ne vrijedi ništa nije znači ništa od toga nije iskoristio znači nije mu Allah te barek tala dao i propisao da te pare iskoristi naslijeće ga neko možda bližnji ako nema nikog od, od rodbine možda će ga i državom pokupiti pare i tako dalje kao što je Omer radijallahu ta'ala anhum došao čovjek koji je bio bogat i koji je skupio imetak, došao mu na mezar nakon šest mjeseci što je umro i rekao mu, obavijestu se šta ima na Dunjaluku. Kaže, kuću smo ti prodali, ženu smo ti udali, imetak svoj tvoj podijelili, e sad ti mi šta ima kod tebe. To je znači za ono što si trčao. Sve je raspodijeljeno, žena se udala za drugoga, djeca pokupla imetak i tako dalje. Šta ima kod tebe? Šta si ti to skupio i ponio mimo ovoga imetka, što se raspodijelio, znači što si ostavio za sebe? Tako znači da i metak ne smije vjerniku pravom da bude cilj, dunjalučki cilj, da trči, da trči znači za ovim dunjalukom koji je tako i tako kratak, koji će tako i tako brzo proći, nego treba da se okrene Allahu i Tebareke o tala vjeri, da traži rješenja u njegovoj knjigi i u siri Božeg poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Molimo Allaha da nam učini Kur'an da bude putokaz nama, da uzmamo pouke iz Kur'ana, i suneta Božih poslanika sallallahu alejhi ve sellem da budemo oni koji ćemo širiti ovu vjeru i raditi za nju i boriti se za nju Allahumma izzel islame wal muslimin Allahumma izzel islame wal muslimin wa adhill shirka wal mushrikin وثبت أقدام وثبت أقدامنا يا رب العالمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم في في العراق وفي شيشان وفي فلسطين وفي كل مكان وصلى اللهم, اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم